Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Hindistonlik yozuvchi Safiyur Rahman Muborakporining Payg'ambar alayhisalomning tarjimali Sherim buloqni o'qishni davomlashtiramiz. Baytul Muqaddasga safar va Miraj. Payg'ambar alayhissalatu vasallamning da'vati mushriklarning zulm va ziyonkashliklari tufayli g'alaba va mag'lubiyat o'ttirisida qadr ahvol yo'l ichib ilgirlayotgan va yiroq ufqlarda g'albi yulduzlar g'alpal nur chechib ko'rinayotgan bir paytda payg'ambar alayhissalotu vassalamga baytul harramdan baytul muqaddasga safar qilish va u yerdan alloh taoloning dargohiga merojga chiqish safari muvaffaq qilindi tunji aqaba bayt yuqorida yasriblik olti nafar kishi nubuvatning o'n birinchi yili haj mavsumida musulmon bo'lgan bo'lib ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan u elchilikni o'z qavmlariga cho'qim yetkazishga va'dalashgan degan edik uning natijasida ikkinchi yili haj mavsumi nubuvatning o'n ikkinchi yili milodiy olti yuz yigirma birinchi yil yettinchi oyda yasribdan o'n ikki odam hajiga keldi ularning beshi oldingi yili payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan ko'rishganlar shu yili kelamagan bir kishi jabir ibn abdulloh ibn riyob edi قاغان يتسي ينغدن قشلب كاقلا يدي ولا معاذ ابن عارس ابن أفراد خزرج قبيلسي بني نجر جماعتدن إشكنجي زكوان ابن عبد القيس خزرج قبيلسي بني زرايق جماعتدن Üçüncü, Obada ibn Samit, Hazraj kabilesi Beni Ghanam cemaatidir. Dördüncü, Yazid ibn Sealaba, Hazraj kabilesi bani g'anam jamiyatining ittifoqdoshlaridan beshinchi abbos ibn ubada ibn nazla hazraj qabilasi bani solim jamiyatidan oltinchi obil haysam ibn tayhon avaz qabilasi bani abdul ashhal jamiyatidan yettinchi nuayim ibn saida avaz qabilasi bani amro ibn avf jamiyatidan Bularning eng oxirgi ikkisi Avaz qabilasidan, qolganlari Hazraj qabilasidan edi. Ola Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen Mina tegidiki akabe degen cayda uchrashib, ayollar bayat qilgandek, yani Makka fethi qilinganda nazil bo'lgan ayollar bayat qoidasi bo'yicha bayat berdi. İmam Buxoriy rahimulloh Obada ibn Sabit radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizga kelinglar, menga Allohga hech narsani sherik qilmaslikka o'g'irlik qilmaslikqa zina foyish qilmaslikqa bolalaringlarni kambag'alchilikdan qo'rqib o'ltirmaslikka o'z oldinglarga bo'hton o'ydirib chiqmaslikqa va yo'lliq ishda manga osiylik qilmaslikqa bayat beringlar kimki o'z va'dasiga vafo qilsa uning ajrini alloh berdi va kimki shu ishlarning birasiga chetilib qilib shu sababdan dunyoda jazolansa u jazo shuningga kaforat bo'ladi kimki shu ishlardan birasini sodir qilib Allah onun bu ayıbını yapsa, onun işi Allah'ın ilkidi boladı. O xalisi azaplaydı, xalisi onu keçirim qıladı dedi. Şunun bilen mən, yeni bir nusxıda biz Peygamber aleyhissalatu vesselamga aşı madallarının həmmisiga bayat qıldım, ya ki qıldıq deyilgen. İslam elçisi Yesrib'de. Bayat tamam bolup, həc faaliyetlerimi ahırlaşıp, acıla öz yurtlarına qaytışkı başlayıp idi. Peygamber sallallohu alayhi vasallam sellem musulmonlarga islom shariatini o'gitish diniy ahkomlarni ahkamlarını va shu yerda yerde tehiçe aqidada akidede odamlar orasida islom İslam devleti berish uchun o'zining tunji elchisini elçisini açılağı madinaga Medine'ye yolu saldı. sallallohu alayhi vasallam bu elchilikka eng dastlab musulmon bo'lgan islom yosh avangardlardan biri bo'lgan musab ibn umayr roziyallohu anhuni tanlagan edi Xushalnarlik natija musab ibn umayr roziyallohu anhu asad ibn zurara roziyallohu anhuning uyiga tushdi va u ikkisi birlikda Yasrib aholisiga to'lib toshgan qizg'inlik bilan din tarqitishga boshladi. Musab uzoq o'tmay Yasrib xalqi orasida muqriun qur'on o'rgatuvchi degan nom bilan to'noldi Оның ислам дәуетіде әң зор муаффақият қазанған соруларының бірі шуки, u bir бір күні ibn zurara roziyallohu anhu bilan bani abdul Абдул va bani zafar mahallalariga da'vatga chiqqan edi еді. bani zafar jamiyatidan bir бір beg'iga kirib кіріп, yerda ber merh деп ataladigan бір құдықның livida сорын tuzib o'ldirdi ularning qishqa bir bilik musulmonlar jam bo'ldi shu kunlarda tehi Абдул abdul jamiyatining boshlig'i suayd ibn uzayr bilan said ibn maazlar musulmon bo'lmagan edi ular buni anglab said usaydga yur bizning sodda odamlarimizni ahmoq qilib kelgan ov ishkaylarni to'sqin ular bizning bu yerlarimizga kelib yurmisin man boray desam asad ibn zarava ammochamning o'g'li shundoq bo'lmagan bo'lsa seni avatmay ularga o'zimni tetitim dedi shuning bilan usayd ibn huzayr naysini elib heliqi bog' tarafga qarab chopdi asad roziyallohu anhu usaydning yiroqdan kelayotganligini ko'rib musab roziyallohu anhuga bu kishi bir jamiyat xalqining boshlig'i sening qishingga kelganchig'i chig'i uningga olloh uchun ta'sirlangidek ishki qil so'zlab qo'ygin dedi musab roziyallohu anhu agar o'ltirish shundoq qilay dedi usayd yelila til soladigandak ochchig'i bilan kelib ularning beshida to'xtadi va sizlarni bu yerga kim chaqirib keldi ishi uqmaydigan ojizlarimizni ahmoq qilmoqchimisizlar o'zinglarning xususiy hojatinglar bo'lsa aytinglar bo'lmasa ko'zimda yo'q qilinglar dedi bu chog'da musab roziyallohu anhu uningga avval o'ltirib tanshab boqmamsan sen rozi bo'lg'idek ish bo'lsa qabul qilasan navoda yoqtirmog'idek bo'lsang sana tanmaymiz dedi u sayd gaping o'rinliq dedi de neyisini aldığı sanjib qo'yib o'ltirdi musab roziyallohu anhu onun islom dinini qisqacha tonuşturdu ve müyesser bo'lgan miqdorda qur'on tilovat qilib berdi asad ibn zarara roziyallohu anhu degen. degan alloh bilan qasamki biz usaydning iğizden gap chiqib boğucu, uning chiroyining jilinib ketganligini ko'rib uning vujudiga İslam nuru ta'sir qilganligini his qilgan edik tilovatdan keyin usayd bu nima degan mazmunliq kalom va nima degan yaxshi din bu dinga kirmoqchi bo'lsa nima qilish kerak deb so'radi musab bilan asad roziyallohu anhuma ikkalan avval g'usul tahorat olasan va kiyimingni poklaysan ondan shahodat etib ikki rakat namoz o'qiysan dedi usayd ibn huzayr o'rnidan turgancha xoli bir makonga berib g'usul qildi ustidagi kiyimini pokiz kiyimga almashtirdi va so'ringa kelib shahodat etdi orqadan ikki rakat namoz o'qidi ondin o, mening kaynimda bir odam bor agar u sizlarga tobe bo'lsa uning qavmidan birma odam bu ishdan bo'yin to'lg'imaydi man uni hozirli qishinglarga avatay dedi shuning bilan u nayisini ilib saidning qishig'i qaytdi said ibn muoz qavmi jamoatlari bilan o'z so'rinda u said ketgan peti o'ltiradi u usaydni yiroqdan ko'rib Allah bilan qasamki u said cho'qim ketgan holati bilan kammidi dedi u said so'ringa kelib to'xtib edi said ularni qanday qilding deb so'radi u said man ular bilan so'zlashdim qasam qilib aytolmaymanki ularni qabul qilib bo'lmagidagi yomonlikni ko'rmadim ammo ularni keskin to'sdim ular sening diningda qilimiz deyishib qoldi dedi u said gapiga ulab qushimcha Bani Haris jamiyati Asad ibn Zuraraga qarish chiqib, "Seni yuzini qilmay uni o'ltirmoqchi bo'ptimish", dedi. Bu gapni anglab Said darg'azab bo'lib o'rindan turdi va qo'liga nayisini elib, hech yanga qaramay, u ishkaylarning qishig'i bordi. Said o ishkaylarning bexaraman o'ltirganligini ko'rib, "O Said meni bu ishkaylarning gapini anglab baqsin" debdi deganni ko'ngliga keltirdi-da, g'azabini zo'rg'a besib, ularning qishig'i kelib to'xtadi. va asad ibn zuraraga azbiroy xudo ey abu umama agar o'tirimizga o'sha urug' tuqqonchilik qirobitimiz bo'lmagan bo'lsa edi sen buncha bola adab e, ketmagan bo'larding bizga yoqmaydigan ishlarni ishik oldimizga akilib qilqining nemisi dedi asad ibn zurara roziyallohu anhu sayd yiroqdan kelayotgan chog'dala musab ibn umayr roziyallohu anhuga alloh bilan qasamki mana oldingi bir qavmning sardori keldi u sanga tobe bo'lsalar uning qavmidan birma odam iymondan bosh tortolmaydi degan edi shun musab roziyallohu anhu saidga o'ltirmamsan anglab ko'gin agar sen rozi bo'g'dak bo'lsa qabul qilarsan navodi sanga yoqmasa biz ketmamdiq dedi said so'zing o'rinliq dedi da nayzisini yerga sanjib qo'yib musabning oldiga kelib o'ltirdi Musab onunğa İslamni tushundirdi va Qur'on tilovat qilib berdi. U mundaq degan. U eg'izini ichib ifoda bildirgicha uning chiroyi jilva qilib mamnun bo'lganlikdan onunğa islom ta'sir qildi deb o'ylagan edik. Tilovat oyoqlashgandan keyin u bu nima degan шерин shirin kalom, nima degan yaxshi din, bu dinga kirmoqchi bo'lsa nimalarni ado qiladi deb so'radi. Musab roziyallohu anhu usul taharat alasan, kiyimingni poklaysan va guvohlik kalmi shahodat etsan. Orqadan ikki rakat namoz o'qiysan dedi. Said o'rnidan turib uning deganda qoldi. Ondan nayisini qo'liq elib o'z qavmining majlisiga keldi. Ular Saidni ko'rib, Alloh bilan qasamki, u cho'qim boshqa holat bilan yetib keldi deyishib o'tirgan edi. Said ularning qishiga kelib to'xtadi va: "Ey Bani Abdul Ashhal jamiyati, sizlar manga qandoq qaraysizlar dedi ular bizning boshliqimiz dono fikrlik yaxshi odimmiz deyishdi said undoq bo'lsa sizlarning ar ayol har qandig'inglar alloh va allohning payg'ambariga iymon keltirmagicha ma gap qilish harom devatdi buning bilan shu kuni kech kirganga qadar bani abdul ashal jamiyatida faqat birla ar ismi o'sayramdan boshqa musulmon bo'lmagan birma odam qolmadi Faqat o Usayramning musulmon bo'lishi, Uhud urushigacha kechikib, o ashu urush bo'ladigan kunida musulmon bo'lib, jangga qatnashdi. Usayram müşriklerinin nurg'un talafotga uchirtib, oxir shahid bo'lib ketdi. Demak, u Alloh taolo uchun ikki rakat namoz o'qib, beshini sajdaga qo'yib baqmagan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uning haqida u az amal qilib, ko'p ajrga erishadigan bo'ldi, dedi. Musab ibn Umay raziyallohu anhu, Asad ibn Zurara raziyallohu anhuning uyida turib kishilarni islomga da'vat qildi. Buning bilan Madinada Ansar oymoqlaridan musulmon yo'q, bir mu uy yoki oila qolmadi. Hammasida musulmon er ayollar bor bo'ldi. Faqat Bani Umayya ibn Zayd, Xatima va Voyil mahallisida bir qancha oilalar qolib qoldi. Ularning ichida Qays ibn Aslad ismli bir shoir, ular uningga itoat qiladi. bor edi u o'z qavm bilan islomni qabul qilishni kechiktirib toki 5 beshinchi yili handak urushi oldida musulmon bo'ldi kelar yili ya'ni nubuvatning o'n uchinchi yili haj mavsumi yetib kelishdan burun musab ibn umay roziyallohu anhu nusrat xush bishoratlarini elib makka qaytib keldi u payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga yasrib qabilalarining xabarlarini va u xalqdagi yoshirin kuch quvvat yaxshi xislatlarni va o'z öz o'zini qadrlash xo'rliqqa bosh egmaslikdek oloydiliklarni so'zlab berdi ikkinchi aqaba bayiti Nobovatning 13 yili milodiy 622 yili 7 oy haj mavsumida yasriblik musulmonlardan 70 necha kishi haj qilish uchun makkaga keldi ular yasribdagi texacha musulmon bo'lmagan mushrik hojilar bilan birga kelgan edi ular yasribdagi chig'ida bo'lsin yoki yo'lda ketayotgani bo'lsin izchil olda biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni makka tog'larida qachongacha sargardon bo'lib dakki duki ichida yurishga qarab turmiz deb savol qo'yishadi ular makkaga kelgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan yoshirin aloqalashib tashrih kunlarining o'ttirisida mino tag'idagi jamratul ula degan yerda aqaba davon yenidagi jilg'i ichida uchirishqa uchirishni tun qorong'usida intayin maxfiy ib berishga kelishdi biz hozir ansor rahbarlaridan birini islom dini bilan mushriklar kaskini ilishayotgan ashu hayat mamatliq kunlarda tarix chaqini o'ng'i burg'an bu ahamiyatli uchirishni so'zlab berishga taklif qilaylik kab ibn malik ansor roziyallohu anhu mundoq deydi biz makkaga hajjiga bordiq va rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan tashrih kunlarining o'ttirisida aqabada uchrashishga va'dalashdik biz bilan jamiyatimizning boshlig'i obro'li zot abdulloh ibn amro ibn harom birga edi biz uni hajjiga birga ilib kelgan edik shunga biz uningga ey abu jabr sen bizning boshlig'imiz ham jamiyatimizning nopuzliq arbobi sening mushu peti g'aflati ketay oxiri do'zaxqa ko'yindi bo'lib ketishingga chidab turolmaymiz dedik ondin uni islomga da'vat qildik va rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan aqabada uchrashadiganligimizni uqtirdik u mundoq deydi shuning bilan abdulloh shu an musulmon bo'ldi va biz bilan aqaba uchrashishga qatnashib jamiyatimizning vakili bo'lib saylandi kab roziyallohu anhu yana mundoq deydi shuning bilan biz yasribdan birga kelgan mushrik safardoshlar bilan qo'nalg'ularimizga kirib uxlab qoldik kechaning uchdan biri o'tib edi Yatqan joylarimizdan hech kishiga to'ydirmay sug'urilib chiqib aqabadagi hilqi jilg'iga to'plandik. biz 73 uch er va ikki ayol nasiba kabning qizi bani Mazin jamiyatidan asma amirning qizi bani salama jamiyatidan edik u yana mundoq degan biz jilg'iga yig'ilib rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kelishini kutib o'tirdik. uzoq o'tmay rasululloh sollallohu alayhi vasallam yetib keldi uning bilan tog'isi abbos ibn abdumutallib birga kelibdi u ashu kunlarda tehi musulmon bo'lmagan bo'lsimi biroq u qarindishining o'g'lining bu ishiga qatnashib uning uchun ahd paymon elib ishni puxtalash uchun kelgan ekan shunga u tunji bo'lib so'z qildi suhbatning boshlanganligi va abbosning mas'uliyatning eg'irligini o'ttirg'i qo'yganligi yig'ilishga qatnashishga tegishliklar to'liq kelib bo'lgandan keyin diniy va siyosiy ahdalarni tuzish uchun suhbat boshlandi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tog'isi abbos ibn abdumutallib dastlab so'z qildi u ko'pchilikka bu ittifoq ahdisini tuzgandan keyin ularning zimmasiga yuklanadigan mas'uliyatning ig'irligini o'ttirg'i qo'yib mundoq dedi ey hazrash xalqi arablar ва və Xəzrəcdən ibarət bu iki qəbilini Xəzrəc deyə ataydı. O Muhammed sallallahu alayhi və sallamның cəmiyyətimizdəki o'rnini bilisizlər. Gerçi biz onun dinində bolmasaqmı, onu öçmənlik qılğıcı müxalif kişilərdən qoğdab kelyatımız. Elə həm qışımızda tursa davamlıq əzizləndi ва fidakarlıq bilan qoğdulanıdı. O sizlərə qıtılıb şu tərəflərə getməkçi bolayatdı. Шуңа сілер оныңғы бәген әхтаңларға әмәл қылсаңлар вә оны дүшмініңладың қоғдиялысаңлар, басы басын. Навады сілер оны өз йортыдың еліп чықып кеткенден кейін ташлы етіп, дүшмініңларға пұрсет ертіп бердіғандек болсаңлар, мана hazırlık еп қалсын. О өз жәмәті вә өз вәтініде ұбдан әзілінді вә қоғдылыды. Кәб разияллау анху мұндақ дейді. Шының білән біз оныңға сенің гепаңны аңладық, Әмді сән бір кеп қып баққын. Ей Расулулла, өзің ұчық вә пәрвердігарың үшін қандақ шәртлерің болса отырғы қойған дедік. Маны бұл жауап, оланың бұл ұлығвар мәсулиетіні ада қылышты вә оның қатерлік ақуатларыны үстігі елішті юксек ирада, қат'инiyet, батыраны жасарет вә камил иманға иге икәлігіні көрсетті. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламмы өзінің демекчі болғанларыны отырғы қойды. ondin bay'at tamom bo'ldi bay'at moddalari imom ahmad rahimulloh vaqaning tafsilotini jobir roziyallohu anhudan rivoyat qildi jobir roziyallohu anhu mundoq deydi biz rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ey rasululloh sanga nimaga bay'at qilamiz degan edik u mundoq dedi birinchi mayli ruhinglar ko'tarangu jushqun holatda bo'lsin va yoki ruhsiz bo'shang holati bo'lsin gipimni anglashga va itoat qilishga ikkinchi mayli qiyinchilik mayli kangirchilik mezgillari bo'lsin hammasida pul mollaringlarni oymaslikda uchinchi yaxshi ishlarga buyurishga yomon ishlardan to'sishga to'rtinchi alloh yo'lida sabit barqadam bo'lishga va alloh uchun har qanday topi malomatdan qo'rqmaslikqa beshinchi man u yerga borganimda manga yordam qilishga va meni o'z jininglarni xotin qizlaringlarni va bola chaqanglarni qo'g'daganda qo'g'dashga bayat qilsizlar va uning badaliga sizlarga jannat bor ibn isoq rahimulloh kab ibn malik roziyallohu anhudan naql qilgan bir hadisda mushu moddalardan eng oxirgi bir moddada mundoq deyilgan shuning bilan rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'z qildi qur'on tilovat qilib berdi alloh taolo tarafga da'vat qildi va islomni tushundirdi onda mundoq dedi man sizlardan meni xotin qizlaringlarni va bola chaqalaringlarni qo'g'digandek har qandoq bir kelishmaslikdan qo'g'dashga bayat olaman shuning bilan baroy ibn ma'rur rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qo'lini tutib shundoq seni haq din bilan payg'ambar qilib avatgan alloh bilan qasamki biz seni jinimizni qo'g'digandek qo'g'daymiz bizning bayitimizni qabul qilgin ey rasululloh Әзбұрайы құда, біз жәң майданды чоң болғалламыз. Жәңгуарымыз жәң біздің атым мұрасымыздыр деді. Кәп разияллаху әнху мұндақ дәйді. Барай Расулулла саллаллаху алейхи вассаламға юқырқы гәбіні деп тұратты. Әбул Хайсам ибн Тайхан гәбіні бөліп әтті. О, ей Расулулла, біздің ау адамлы, Яхудыланы демекчі білән тоқтам әхтіміз ба. Біз оны бұзып ташламақчы болуатымыз. Әгер шында қысақ, keyingi kunlarda Alloh seni g'olib qilsa, bizni tashlab Makkadagi qarindoshlaringning yeniga ketib olasanmi? dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tabassum qilib kulib qo'ydi va mundoq dedi: "Yo'q, men sizlar bilan go'sh bilan qondak va qish bilan loydak balki men sizlarning, sizlar mening, sizlarning dushmaninglar mening dushmanim, sizlarning do'stinglar mening do'stim." Bay'atning shartlari haqida suhbat oyoqlashib, ko'pchilik bayat berayli deb turganda oldingi ikki yil ya'ni nubuvatning 11-12 o'n ikkinchi yillarida musulmon bo'lgan peshqadam musulmonlardan ikki kishi ko'pchilikka ahvolni yaxshi tushunmay turib bayat qilib solmaslik uchun bayat ahdisining mas'uliyatini ta'kidlash va ularning qurbon berish irodasining qanchalikligini sinab beqish maqsadida orqa orqadan o'rnidan turib so'z qildi ibn sahraimulloh mundoq deydi ular bayatga qo'l berishga tayyor turganda abbos ibn ubada ibn nazla o'rindan turib qarindoshlar bu odamga nimaga bayat berayotganinglarni bilamsizlar dedi ko'pchilik ha ha bilamiz deyishdi abbos shubhasizki sizlar uning dunyodagi barliq oqtanlik va qora bilan dushmanlashishga bayat qilyapsizlar agar sizlar iqtisodinglar ziyonga uchrab yaqin qarindishinglar chiqim bo'lib ketgala tursa uni tashlab yetadigandak bo'lsanglar mana hozir ochig'ini danglar mushu yerda qolsin undoq qilish dunyo va oxirat sachchilikdir ammo mol mulk jon tan demaymiz payg'ambarga bergan va'dimizga vafo qilamiz desaklar bu dunyo va oxiratlik bir beshortidir dedi ular mol mulkimizdan ayrilsaqmi eng mo'tavar kishilarimizdan juda bo'lsaqmi rasulullohni cho'qim ib ketimiz ey rasululloh agar biz va'dimizga vafo qilsak bizga qandoq mukofot bor deyishdi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jannat deb javob berdi ular taraf tarafdan qo'lini chiqog'in deyishib qo'llarini sunib bayat qilishga boshladi jobir roziyallohu anhuning rivoyatida mundoq deyilgan biz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bayat qilish uchun o'rnimizdan turib edik asad ibn zurara u hammadan kichik edi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qo'lini tutib turib ey yasirib xalq oldirmanglar biz bu kishining allohning elchisi ekanligiga iymon etganligimiz uchunla uning yiniga to'gilarimizni hozirtib yugurishib keldik bugun uni ilib chiqib ketish deganlik barliq arablar bilan munosabatni uzish botir azimatlarimizni o'limga tutib berish deganlikdir mushuninga sabr qilib bardoshlik bardoshliq beralisanglar ep chiqib ketaylik ajrimizni alloh komil berar Көңіліңларда az толы ғам әндіші bolsa, мұшы еді Bu Бұл сілә үшін Аллахның алдыда әң яқшы dedi. деді. Бәйәт әхтінамысы Бәйәт маддалары бекітіліп қайты-қайты тәкітленгенден qol қол елішіп көріш солы арқылық бәйәт башланды. Жабыр anhu әнху мұндақ дейді. Ола, ей әсәд, Расулулланың қолыны қойвет. Аллах білән қасам biz bu bay'atni qo'ldan bermaymiz bay'atdan keyin xiyonatmi qilmaymiz deyishdi bu chaqda asad roziyallohu anhu ko'pchilikning naqadar qizg'in fidokor va irodasining kuchli ekanligini bildida u bosh bo'lib bu bay'atga qo'l berdi ibn saq rahimallohu mundoq deydi bani najjar jamiyati asad ibn zurara anhu ni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qo'lini tunji bo'lib tutgan kishi deyishdi. shundan keyin umumiylik bayat qilish boshlandi Cabir raziyallohu anhu yana mundoq dedi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yeniga birdan-birdan berib bayat qilatdik. Bizdan bayat faoliyatiga qatnashgan hiliqi ikki ayol og'zaki bayat qildi. Rasululloh sallallohu alayhi sallam bir muyat ayolning qo'lini tutmagan edi. 12 vakil Bayat oyoqlashgandan keyin payg'ambar alayhisalatu sallam ulardan bayat modellarini ijro qilishda o'z qavmlariga mas'ul bo'la oladigan нопызлық kishidan 12 kishini vakil qilib ko'rsatib berishni talab qildi. U mundaq dedi: "Sizlar menga qavmingizlarning ichidagi ishlarga mas'ul bo'ladigan 12 kishini ko'rsatib beringlar. Shuning bilan darhol ularning nomzodi ko'rsatilib, vakillar saylab chiqildi. Ular Hazrat qabilasidan 9, Avs qabilasidan 3 kishi edi. Ularning ismlari tuvandikicha. Hazrat qabilasining vakillari birinchi asad ibn zurara ikkinchi asad ibn robiya ibn amr uchinchi abdulloh ibn ravaha ibn sualaba to'rtinchi rafiya ibn malik ibn ajlan beshinchi barra ibn ma'rur ibn sahr oltinchi abdulloh ibn amr ibn harom yettinchi ubada ibn samit ibn qays sakkizinchi said ibn ubada ibn dalim to'qqizinchi munzir ibn amr ibn hunays Avuz qabilasining vakillari. Birinchi Usayd ibn Huzayr ibn Simak. Ikkinchi Said ibn Haysama ibn Haris. Uchinchi Rifa'a ibn Abdul Munzir. Mazkur vakillar saylab chiqilgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu vakillarga mas'ul yo'lchi bo'lish sifati bilan ulardan qayta ahd payman ilib mundoq dedi. Havariyonlar, ya'ni Isa alayhissalomning sahobalari o'z qavmlariga kepil bo'lgandek sizlarmi o'z qavminglarga kepil manmi o'z qavmimga umumi musulmonlarga kepil vakillar albatta shundoq deyishdi shaytonning yig'ilishini pash qilib qo'yish ahdinomini chingitish ishi oyoqlashib bayatchilar tarqilish oldida turganda bir shayton bu yig'ilishni pash qilib qo'ydi bu shayton mazkur ahvolni eng oxirgi minutlarda boyqab qolgan bo'lg'achqa Teqi jilg'idan ayrılıp bo'lamagan bayatchilarni to'pilab tutib, adibini bag'izish uchun Qurayishlarga yo'shirin xabarlantirishga ulguranmaydi. Shunga u igiz bir do'nga chiqib, eng yuqori ovoz bilan: "Ey yerlik aholilar, sizlar Muhammad va uning bilan ahdlashgan bir o'chim kishilar bilan qaringlar yo'qmi? Ular sizlarga qarshi janggohda uchrashishga kelishdi." dedi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam buni anglab, bu mushu vodining razili edi. xəb toxtab dur. Allah'ın düşməni, sən bilən ayrım hesablaşmısam, dedi. Andın ulanı tarqılıb ketişki boyurdu. Әнсарыланың Құрайшләрге зәрбе берішкі тәйірілініш. Әлік шайтанның авазыны аңылған Аббас ибн Обада ибн Нәзлә, сені әқтін білін әвәткен Аллах білін қасам ке, сән мақыл көсәң. Біз әті әттіген минағы қылышларымызны көтіріп чықымыз деді. Пайғамбар салаллаху алейhi вәсәлем biz hozir unda qilishga buyurilmadik hozircha yotoqlaringlarga qaytib turinglar dedi shuning bilan ular qo'nalg'ularga qaytib uxlab qilishdi shayton malonning bu sadosi qurayishlarga olinib edi ularning ichida tashvish va ansizlik paydo bo'ldi chunki ular bundoq bayatning oqibatining o'zlarining hayoti va mol mulkining bexatarligi nisbatan qanchalik eg'ir tahdid bo'ladiganligini obdan biladi shunga ular atisi tong suzilishi bilan tang Мәкке катыбашлары ва bir от o't qo'yruq oqsoqollardan bir guruh tashkillab eliq to'xtamga norozilik bildirish uchun yasribliklar tushgan manzilga keldi va ey hazrash xalqi hushimizcha sizlar bizning eliqi odimimizning yeniga kelib uni bu yerdan ilib ketmoqchi bo'lib yetibsizlar va uning uchun biz bilan urushishga o'limga ahdi beribsizlar az biroyi xudo har қандақ bir arab qabilasiga selishtirganni sizlar bilan қылыш таңлышеш көңілімізге yoqmaydi дейішті. bayat түн ниспіде интайын мәқби рәвіште еліп берілғашқа, әж өміге ішчедікі мұшіркілер бұныңдан қылч қәвәрсіз еді. Шоңы бұл мұшіркілер аңтан бұлышып, «Бұ немі кәп, бұ еді еш іш болмады», deyishib qasam ichib berishdi shuning bilan ular abdulloh ibn ubay ibn salulning qishig'i keldi u ko'pchilikning oldiga chiqib bu degan yolg'on gap bizda bundoq ish bo'lmadi mening qavmim bu yerda emas hatto yasiribniki chog'dimi mandan besoroq ish qilmaydi dedi musulmonlar bir biriga ma'nli qarashib qo'yib birsimi eg'iz ichib shundoq yoki emas demay jim turishdi quraysh tirab o'sha mushriklarning gapiga ishonishga majbur bo'lib amalsiz qaytib kelishdi mazkur xabarning rostligini isbotlaganligi va qurayishlarning bayatchilarni qo'g'laganligi Quraysh vakillari hali qichog'da xabarning rost yolg'onligini jazmlashtirolmay qolgan edi lekin ular makkaga qaytib kirgandan keyin davomli surishtirib tekshirib tadqiq qilib oxir xabarning rostligini bayatning haqiqatan putlib bo'lganligini isbotladi ammo bu chog'da hojilar allaburun makkadan ayrilib bo'lgan edi shun ulardan bir to'p otliq tizdan tayyorlanib yasribliklarni qo'llab tutishga otlandi lekin fursat qo'ldan ketgan bo'lg'achqa Said ibn Ubada bilan Munzir ibn Amrdan boshqa hech kimni uchirtanmadi. Ular bu ikki kishini ko'rib qilib qo'g'lashga boshladi. Oxir Said ibn Ubadani tutib elib, qo'llarini o'z ulqining chulviri bilan bo'yniga qayirib bog'lab, urib tillab, chas soqollaridan so'rab Makkaga olib keldi. Lekin u shu hamalli Makka peshvolaridan Mutim ibn Adi, Haris ibn Harib ibn Umaylaning himoyasiga erishib, ularning qo'ldan qutulib yasirib qaytdi. Чүнки Сәйд бұныңдың илгіре, ұланың карваларының мәденидің бейқатары өтішіге көп қытым капалетлі қыған еді. Әнсарыла yol үстіде Сәйдінің тұтылып кеткелігіні ұқып, Мәккеге қайтып Сәйдінің құтқызып чықшыны ойлышып атқанда, Сәйд Ирақтың пайда болып, шының білән әммейлен сақ-саламет мәдениге етіп беріп алды. Ман бұл бейәт тарихта чоң әқабе бәйеті деп аталған 2-ci әқабе бәйетідір. u tarqoq holatda yashayotgan mo'minlar o'ttirsida do'stlik egdorchilik va o'zaro yordamda bo'lish ahtinomisi o'rnatgan va to'lib toshgan ishonch moddiy va ma'naviy jasorat ato qilgan mushu yo'lda borlig'ini otash irodasini tishlagan ahamiyatli bir cho'ng bayat bo'lgan edi olayli yasriblik bir mo'min makkada bo'za qilinayotgan yana bir mo'min qarindishiga ich og'irtiyotadi uning bo'lishib zolim kuchlardan uning antini epbermoqchi bo'layotadi va uning vujudida alloh taolo uchun do'stlashgan bu qarindishiga nisbatan haqiqiy ko'yinish hissiyati jush uryotadi bu xil hissiyat va bu xil do'stlik tuyg'usi vaqtning o'tishiga ergishib asta asta ojizlab boradigan o'tkinchi ya'ni vaqtlik moyillikning mas'uli bo'lmasdan balki do'stlikning asosi manbasi allohga allohning payg'ambariga va Alloh nozil qilgan kitobga haqiqiy ixlos bilan iymon keltirishning amaliyotdagi jolosi edi. Mana shundoq iymon zulm, besim va har qanday yovuz kuch oldida sunib ketmaydi. Mana shundoq chin xolis iymon harakatga kelsa, aqida va amalda o'z karomatini haqiqiy ravishda ko'rsatadi. Musulmonlar mana shundoq komil iymon orqali dunyo tarix betiga shundoq ulug'vor, shundoq katta ishlarni putaladi. Darun Nadvat Quraysh kengash yurtidagi suiqasd. Mushriklar musulmonlarning kech kunduzlab tayyorlik qilib mol dunyo va bola chaqalarini elib Avs va Hazraj qabilalariga ko'chib ketayotganligini ko'rib, bir xil qo'rqinch va g'am andishiga patdi va buni cho'ng shumliqning beshorati deb bildi. Ansizlik va sarosima ularga mislsiz vahima bilan devaylab kelmoqda edi. Qisqasi ularning dini va iqtisodiy mavjudiyatiga tahdid soladigan cho'ng bir xavf xatar əmdilikdə көз алдыдылы namoyon bo'lishga boshlagan edi. Mushriklar Muhammad sallallohu alayhi va sallamning vujudidagi to'g'ri rahbarlik iqtidorini, xalq orasidagi g'oyat zo'r ta'sirini va sahoba kiromlardagi qat'iy iroda, samimiy sadoqat va payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uchun jon fido qilish ro'yini Avs va Hazraj qabillaridagi yoshirun kuch-quvvat bilan bu qabilalardagi oqillarning tinchlik va yarishishga talpinayotganligini eng muhimi ular uzun yillar davom qilgan ichki urushning dardini ko'p tatganlikdan hamda o'zaro adovatlashni tashlab ab o'tishga chaqir qilishganliklarini noit obdan biladi eng yomon bo'g'ayri shu ediki madina qizil dengiz bo'yidagi yamandan shamg'a mangadigan yo'l bo'yiga joylashgan mo'yim strategiyalik o'rin edi Taif və başqa ərəb qabilələrinin ticarət obruc sommasını qoyub duraylı. Faqat Məkkəliklərinin Şam bilan boladigan ticarətində yiliga 250 min dinar qimmatidagi mol-mulk shu yo'l orqali yurishtiriladi. Hammaga ma'lumki, bu xil tijoratning muqim rivojlanishi va ronaq tepishi mushu yo'lning omon esanligi va bexatarligi bilan bevosita munosabatlik edi albatta. Navoda islom davlati orqali Yasribni markazi baza qilib, yerlik aholilar bilan birlikda Makkalarga qarish turish o'ttirg'i qo'yilsa, Qurayshlarning savdo tijoratining cho'ng xirisqi duch keladiganligi noayti aniq edi. Mana mushularni o'ylab mushriklar o'zlarining mavjudiyatiga tahdid selayotgan cho'ng bir xavf xatarning izbisib kelayotganligini his qilishdi va bu xavf xatarning manbai islom davlatining yo'l boshchisi sanalgan muhammad sallallohu alayhi vasallamni eng unumlik tizginlaydigan bir chora tadbir izlashga boshladi nubuvatning o'n to'rtinchi yili safar iyi ikkinchi oyning yigirmanchi kuni milodiya olti yuz yigirma ikkinchi yili to'qqizinchi oyning o'n ikkinchi kuniga to'g'ri keladi yana aqaba cho'ng bayitidan ikki yarim oydan keyin payshanba deganda quraysh kengash yurti Darun Nadavat İslam yol yolbaşçısı Muhammed sallallohu alayhi ve sellem üstüde noktalık kengaş kılıp, onu tezden bir taraf qilishga kapalatlık qilib bo'ladigan va u tarqatgan davat nurini yer yüzden tel töküş öçüreleydigan keskin bir tadbir ustida o'z tarihideki eng kabahatlik bir kengashni chaqirdi kengashda Quraysh qabilasiga tava har qaysi cəmət va uruqdaş aymaqlarının vəkillik kishilari qatnashdi Quraysh qabilalaridan bu qabohatli yig'inga qatnashgan asosli vakillar tuandikilar. 1. Abu Jayl ibn Hisham Bani Mahsum jamiyatidan. 2. Jubayr ibn Mutim Tuayma ibn Adi va Haris ibn Amir Bani Nufayl ibn Abdumanab jamiyatidan. 3. Shayba va Utba Robiyaning ikki o'g'li Abu Sufyan ibn Harb, ya'ni Abdushami ibn Abdumanab jamiyatidan. تۆتىنچى نەزر ئىبن ھارىس payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning gejgisiga to'gining yinini tashlab qo'ygan kishi bani abdudar jamiyatidan beshinchi abdul baxtari ibn hisham ramia ibn asvad va hakim ibn hizam ya'ni asad ibn abdul uzza jamiyatidan oltinchi nabi va munabbih hajjajning ikki o'g'li bani sahiy jamiyatidan 7. Ömeyye ibn Halab Bani juma cemaatidan. Bular belgilangan vaqtda Darun Nedevege yetib keluvdi iblis malun bo'zchakman ton kiyib salofatli bir moyisip sürdü de darvoza oldida ularning ko'z oldida paydo bo'ldi ular janobi oqsoqol kim bo'ladikin deb so'ravdi u man o'zim najidlik sizlarning bu yerga yig'ilishga putishganliginglar samimiga yetgan edi shunga so'rninglar qatnashib fikringlarni anglab boqqim keldi yaxshiroq bir aql ko'rsatib qolsam ajab emas dedi ular noiti yaxshi marhamat daxil bo'lg'aylar deyishdi shuning bilan iblis bu qurayishlarning bu kengashiga najdilik vakil sifatida ishtirok qildi kengash qatnashquvchilari to'liq kelib bo'lgandan keyin taklif fikrlar va o'xshamagan tahlillar ustida kengash qildi ular kollektiv holda birdan berilib bas munozir qilishgandan keyin shaxslar bo'yicha fikr bayon qilishga boshladi abdul asvat so'z qilib uni oramizdan qo'g'lab chiqirayli surgun qilib o'tayli uning nagi berib nadi o'ltiraqlashib qilishi bilan korimiz bo'lmasin biz o'z ishimizni qilib ko'nigan qo'y mingan o'y bo'lib yuraverayli devidi o'zini najdlik deb otib olgan hilqi moyish kishi bo'lmaydi bo'lmaydi azbiroyi xudo bu dono fikr bo'lmadi uning shirin so'zmanligiga jalbkor xushxu'yligiga va hiliqi davos bilan nurg'un odamlarning qalbini o'ziga ram qilib olganligiga qaramamsizlar qasam qilib ayta olaymanki agar ashundoq qildigan bo'lsanglar u bir arab qabilasiga berib tushkun qilib ularni o'ziga agashtirgandan keyin sizlarga hujum qilishdan hatto sizlarni qonliq bostirib xohlagancha oyoq osti qilishdan amin bo'lg'ili bo'lmaydi shunga boshqacha fikringlar bo'lsa anglab boqaylik deb kallasini chayqadi shuning bilan abul baxtari menimcha uni tutib temir ishkallar bilan bog'lab hapsiga ilib so'lavitayli ondin uning ilgirki maslakdoshlarga yetgan o'lim uningimi yetgicha qo'yib bermayli dedi najdilik iliq kishi yo'q yo'q azbiroyi xudo bu hargiz aqlani tadbir emas man qasam qilib beraolaymanki navodi sizlar uni digininglardek hapsiga ilib tutqun qilsanglar har qancha yushurin sir tutgan taqdirdami buni uning odamlari cho'qib o'qib qoladida ular ushtumtut qo'l selib uni qutuldirib ab chiqib ketadi andin to'planib kelib sizlarni oxir mag'lub qilmay qo'ymaydi bu obdan fikr bo'lmadi shunga boshqacharoq o'ylab ko'ringlar dedi kengash a'zolari mazkur ikki taklif loyihasini rad qilayotgandan keyin hammaylarning birdek qo'llashiga erishgan intayin qabohatli bir taklif o'ttirg'a qo'yildi Bu vahshiyona taklifni Makka mushriklarining katibishi, bosh suiqasdchisi Tağut Abu Cahil ibn Hisham otturğu qo'ygan edi. O, mundaq dedi: "Azbiray xuda, bu vaqtda mening mundaq bir taklifim bor. Hozircha hech kishining oyuqı kelmadi." Vakillar: "Qandoq taklif o, ey Abul Hakam?" deyişkən idi Abu Cahil: "Har bir qabila o'z tavallikidagi nopuzliq oilalardan qovul jasoratlik va chabdas yigitdan birdan yigitni chiqarib bersa ularning hammasiga rosa o'tkir qilishdan birdan qilishni tutqizsak ondin ular u muhammadning uyiga bostirib kirib tangli qilish urib o'ltirib etsa shu an uningdan xotirjam bo'lamiz chunki mushundoq qilganda uning qisos qiyni hamma qabilalarga chechilib ketadida natijada abdumanab jamiyati quraysh qabilalarning hammasi bilan urush qilishga madori yetmay Хун xun haqqiga rozi bo'lmoqdan boshqa amal topolmaydi biz ularga to'lam to'lab beramiz ish o'ngshiladi xolos deydi o'zini najdilik deb olgan hiliqi oqsoqol boshqacha ruhlanib мау mana mavi kishini gapi o'rinliq bo'ldi buningdek dana tadbir bo'lmaydi bu haqiqatan aqlani pilankan deb bu qabohatlik pilanni maqtabli ketdi va makka kengashi bu qabohatlik pilanni to'liq ovoz bilan ma'qulladi Әр қайсы қабилі вәкеллері өйлерге қайтып, бұл қарарыны тезден ижра қылышқы тұтынды. Давамы бар.